Многу убав беше оној стих од Коринќаните што че Ивана да на почетокот го прочита. Односно повеќе неколку стиха беа јас би ги прочитал еве како почеток на <clears throat> нашата вечерашна тема. Туку Бог го избра она што е безумно пред светот за да ги посрами мудрите. Што е слабо пред светот Бог го избра за да ги посрами силните. И што е неблагородно и што е презрено во светот И она што се смета за ништо, Бог го избра за да го уништи она што е нешто. За да не може нино тело да се пофали пред Бога. Како што напоменав денеска, па и секојаш, од секојаш било тоа, во светот се водат разно-разни војни на најразлични полиња како да речеме во Либија, и предходно сите оние влади што паднаа во северните значи, држави, од, мислам, од Северна Африка, не би сакал да навлегувам во тоа, мегутоа, барем на нас, кои што знаеме што би требало да се случува во последните денови, не е јасно зашто сето тоа се случува. Тоа и не се крие многу, наводно затоа што, знаете, постојано гонат некои си диктатори, оние кои што не се за демократија и така натаму, така натаму. Меѓутоа, знаете, овие денови, односно во предходните 2-13 дена, односно две недели, веќе се води, добро, да не кажеме вистинска војна, меѓутоа, а, Уолл Стрит во Нью-Йорк е бук, бук, буквално блокиран од, протест, про, а, значи, од протестанти, од луѓе повеќе млади, кои што протестираат против банкарите, кои што нормално се оние кои што <laughs> се виновни за сето она во кое што го втур, втурнуваат светот во ова последно време со оние економски кризи, па па немање пари, па задолжувања, па ова, па она и тоа, замислите го, нема никаде на оние мейнстрим медиуми, како што ги нарекуваат CNN, BBC, тоа вопшто не се пренесува. И тоа, ако отворите интернет, ќе видите. Дори има и насилства, апсења, преку стотина души веќе се апсени, И тоа е еден вид војна, еден вид битка. А, знаете, кај нас, ајде да не збруваме ни за тоа, тоа, кај нас во некоја мало, не знам што, ќе се случи, ќе дојде полиција, ќе истепаат некого и прекумерна употреба на сила, па ова, па не, па знаете, па тоа го има на сите медиуми, ни светот. А кај ни, ни не знаеме што се случува ако не отвориме интернет а што ли се нема таму, јас гледав некои од клиповите, меѓутоа, ова го кажам како пример на, ете, разноразни војни битки што се случуваат ширум светот. Но, која е таа битка која што е значајна за нас? Знаете, започнала уште на небото, па се пренела на земјата, И фала му на Бога што не го оставил човештвото во страф, во неизвестност, туку уште во третата глава од Битие, значи прва Мојсева, трета глава, 15 стих, ќе го каже исходот на таа војна. Оние познати зборови кој Бог им ги упатил на Адам и Ева, јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, односно на змијата, нели вели, помеѓу твоето семе и незиното семе, семето на жената, тој семето ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Очигледно, и ова е еден воинствен речник, војна, битка, во која што исходот веќе се знае. И знаеме, джаволот е победен, непријател, меѓутоа Победата извојувана на, на крстот Голговски, меѓутоа дали ние сме ја извојувале победата. И како можеме да извојуваме, каква е таа битка, и дали може да се случи да, може би не знаеме на која страна сме понекојаш. Значи, сме во непријателскиот табор, а мислиме, еве, како што денеска разгледувавме еден познат лик, Савле, тогашен Савле, пред обратувањето, кој што бил битка на страната на погрешната страна. Значи. Ја гонел Божјата црква во сета своја ревност, сметајки дека му годува на Бога. Па да видиме, значи, каква е таа битка, на која страна сме, дали може да се случи некојаш да, па и може би не знаеме и не свесни, свесни да преминеме на другата страна, на страната на пријателот. Ко прво да имаме кој е нашиот непријател. Веќе го спомнавме, спомнате во овој стик што го прочитавме, во Битие 3.15. Тоа е таа змија, или на друго место вели лав во Прво Петро, кој што обиколува рика како лав, тоа е дјаволот, значи рика како лав, за да прождере некој од нас. Значи, прво и основно нашиот непријател е дјаволот. Вели Елен Вајт, никогаш човекот не ги напушта редовите на злото, за да му служи на Бога, а да не се соочи со напади на сатаната. Што сака да каже овој цитат? Колку што повеќе се прилепуваме кон Бога, колко, значи преминуваме во редовите на Божјата војска, така да кажеме, се изразиме со еден таков речник, затоа што зборуваме за војна, за битка, ние се повеќе ќе трпиме напади од страната на сатаната. Така или не е Трпевме напади кога бевме во, во светот, кога дали трпевме тоа напади од дјаволот? Или па воопште не знаевме дали постојат такви сили, дали не постојат. Значи, ако одговориме на прашањето дали имаме напади од дјаволот, со потврден одговор, тојаш треба да ни е јасно на која страна сме. На вистинската. Тоа што ако немаме, знаете, еднаш, тоа беше порано, да пред десетина години, една сестра ми вели мене, јас немам никакви искушенија во животот. Се ми е супер. Таа или таквите како неа треба да се запрашаат на вистина на чија страна се наоѓаат. Што вели па-, Павле во прво послание до Тимоти 6.12? Прво послание до Тимоти 6.12. Бори се во добра борба на верата. Зграби го вечниот живот за кој си повикан и за кого си дал добра исповед пред многу сведоци. Бори се со добра борба на верата. Може така да ја насловите ова тема. Кажавме, треба се бориме против оној кој што ни е непријател. Првиот го откривме, кажавме дека е гјавот, многу беше пак тешко да се откренели. А што вели во 1 Јованово 5 глава? 1 Јованово послание 5 глава. 4 и 5. Зашто се што е родено од Бога го победува светот и ова е победата која го победи светот нашата вера. Забележувате дека таа борба е добра борба на верата. Овде нашата вера го победува светот, што самото по себе ќе каже дека светот е оној кој што е наш непријател. И сега овде треба многу прецизно да сватиме што подразбираме по светот. И вели петиот стик не довршив, значи, кој е тој кој го победува светот, ако не е оној кој верува дека Исус е Божи син? Прво Јованово втора глава, 15 до 17, многу јасно ни кажува што подразбираме под светот, или оно што е во светот. Прво Јованово втора глава, 15 до 17. Не сакате го светот, нито оно што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото не е во него, Зашто се што е во светот, а тоа е похота на телото, похота на очите и горбоста на животот, не е од таткото, туку е од светот. Овде овие стихови ни наговестуваат и нешто друго. Похота на телото, похота на очите, горбоста на животот. Кој е нашиот најголем непријател? Самите ние. Нашето јас тело. Евреите 12.4 Гаот, светот, она што е во светот, Нашето јас како најголем непријател, Евреите 12.4, уште не сте се воспротивиле до крв во борбата против греот. И греот како наш непријател. Човекот си е на себе сам на сам, сам на себе најголем непријател. И најтешка е таа битка да извојувате, битката против самите себе, че своето јас. И сега кога веќе ги откривме непријателите, Знаете, се еднаш имаше една реклама, мислам, тоа веќе не постои, во Свети Николе, во... А, значи, имаше монопол, го викаме, а, за преработка на Оши и зеленчук, меѓутоа, отворија еден погон, каде што изработува муниција за... <laughs> ловечка муниција, имаше една реклама од порано, не знам дали ќе сете, не, не со тие куршуми. Така некој идеше рекламата. Демек, не со тие куршуми, купи си куршуми од Свети Николе. <laughs> Тие се најсилни. Значи, со какво оружје се бориме во оваа битка? И зошто најслабите, најпрезрените, на крајот ќе ги посрамат најсилните? И зошто нема да се пофали нито едно тело како што прочитаме во Прво Коринќаните. Сега ќе отвориме во Втора Коринќаните, 10 глава. Второ послание Коринќаните, 10 глава. Зашто иако живееме во телото, не војуваме со телото. Зашто оружјето на нашето војување не е телесно, туку е силно во Бога за разурнување на тврдини, па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога, и ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христа. Какво е оружјето со кое што треба да се бориме? Чи значи, против гјаволот, против светот, оно што е во светот, против нашето јас, против самите себе, против гревот. Очигледно немаме тука некои непријатели од типот на како што некои имаат, до типот на Гадафи, од типот на Садам Хусин, од типот на некакви си терористи, кои што можете да ги сретнете на секаде, а, а сепак никаде. <clears throat> Овде станува збор за духовна борба во која што иако сме во тело треба да водиме битката со духовно оружје. И Ефесијаните, може би во шеста глава, Павле во Ефесијаните шеста глава, најподробно објаснува, ја објаснува цела она, значи, цело она оружје Божје во кое што треба да бидеме облечени и спремни за во битка. Шеста глава Ефесијаните од 12 стих, да се подсетим нови стикови, зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места – Значи, шеста глава Ефесијаните, 12 стих, еве сега 13. Затоа земете го сето Божи оружје, за да можете да се браните во лош ден, и откако ќе свршите се, да се одржите. И така стоите цврсто, препашани со вистината преку бедрата. Вистината. Облечени во оклопот на правдата. Правдата. Обојте ги нозете со ревноста за Евангелието на мирот. Проповедање на Евангелието. Битката ја водиме преку проповедање на Евангелието. При сето тоа земете го штитот на верата. Еве верата повторно со кого, значи со штитот ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на нечестивиот непријателот. Земете го и шлемот на спасението и мечот на духот кој што е Божето слово. Еве го нашето оружје. И уште на крајот и молете се, молитвата која што е дишење на душата, еден војник кој што не диши, не може да кој знае колку да се бори да се избори, односто за такви одвелеме дека веќе е мртов. Што не диши. Значи, прашањето е колку сме духовно јаки, а не колку сме телесно јаки. Затоа што непријателот е духовен, ова е духовна битка, водиме војна со духовни, духовно оружје, духовни сили. А колку можеме против ѓаволот? Јас и ти, ние сите. Еве сите да се собереме. Сите колку нема тука 15-20 души да се собереме против ѓаволот. Лука 14:31 Што вели овде Ово е стих 31 стих, значи 14 глава Лука. Или кој цар, кога оди на војна против друг цар, прво неке седне да се посоветува, може ли со 10.000 да издржи пред оној кој иде против него со 20.000? 10 према 20.000, значи 1 на 20. Ако не може, испраќа пратеници, додека е оној уште далеку и ќе моли за мир. Не може да тргне во битка, и ке изгуби. Колку сме ние силни против гјаловот? Можеме ли? Сами не можеме. Немаме шанси. тоа што читаме во Излез 15 глава, значи 2 Мојсија 15 глава. 15 глава трети стих. Господ е храбар војник. Хм. Знаете ли колку е важно да имате, за една војска има храбар и силен војсководец? Как, как, какво ох, значи, охрабрување, каква мотивација а, тоа значи, допринесува до, до, во војската на Значи, тој лидер, тој војник. На наша страна е Господ, ако е на наша страна, ако сме на вистинската страна. Тој е храбар војник и не само што е храбар војник, да прочитаме сега во 14 глава, 14 стих излез, значи малку поназад. Што вели, Господ ке се бори за вас, бидете мирни. Кој се бори за нас во оваа битка? Господ ке се бори за нас. И имаме една многу интересна ова, овие стихови неколку пати сум ги спомнал и не можам да ги избегнам и овој пат, затоа што наистина е еден многу интересен случај. Ке прочитаме два-три стиха, а подосна ќе се навратиме повторно на овој случај. Значи, во второ законе или пета Мојсева, во прва глава, ќе ги прочитаме најнапред од 29 до 31. Второ законие или пета Мојсева, прва глава, 29 до 31. Не бој се, ви реков, не бојте се. Не плашете се од нив. Господ, нашиот Бог, храбриот војник, нели, кој оди пред вас, ќе се бори за вас, како што го направи пред вашите очи во Египет. Ова е непосредно пред, значи, да влезат во Ханан, а испуштиле да влезат во Ханан, израелците, И Бог ги храбри вели, не бој се, ви реков, не плашете се, Господ е вашиот Бог, кој што оди пред вас, и тој ќе се бори за вас, како што тоа го направи во Египет. Освен тоа, виде и во пустината, каде Господ твојот Бог за време на целиот пат што го поминавте, додека не стигнате на ово место, ве носеше како што човекот го носи своето синче. Спокојно и мирно Израелците требало да влезат во ветената земја. Така и ние. Ако се предадеме во преградките на нашиот Бог и ќе не однесе така, из оваа пустина низ која што ние значи, денеска минуваме, низ нашиот живот, се до ветената земја. И Бог е тој кој што ќе ја бие битката, затоа што ние сме немотни против дјаволот, против гревот, против нашето јас. Па да не зборуваме за тоа. ако сме на вистинската страна. Јаков четврта глава. Бог ќе ја води битката, Бог е храбриот војник, и еве што треба ние. Јаков 4.4, односно 4 глава 7 и 8 стих, извинувам. И така, покорете му се на Бога, а противете се на гјаволот и ќе побегне од вас. Еве во кој случај гјаволот е поразен. Бега. Се дава во бегство. Тоа значи пораз. Ако му се покориме на Бога, и само тогаш, и само тогаш, ако прво дојде тоа, тогаш ќе можеме да му се спротиставиме на гјаволот и ќе таа наша битка, наша одбрана ќе има ефект, гјаволот ќе избега. Ако му се покориме на Бога, ако му се предадеме, Бог ја води битката за нас, гјало нема место тука, нема шанси. <clears throat> Ова никако не можеме, ни не треба да го забравиме, затоа што било како поинаку ја водиме битката, ники доживееме пораз. Ако не му се предходно покориме, значи предадеме на Бога. Јован 15.5, дали треба да го спомна овој стих? Ништо не можете без мене. Ништо. Е сега, прешањето е дали сме му предадени, дали сме на вистинската страна воопшто на битката, или пак можем и битката ја водиме на погрешно поле. И губиме време Да се сетиме повторно на Павле. Тој бил искрен, ревен, затоа и Бог го видел тој потенцијал, како што денеска некој кажа во него, па го обратил, затоа што знаел како војник ќе биде во, во неговите редови. Меѓутоа, искрено војувал против Божјата црква. Тоа може би со години го правил. Апсел, Ништел, вели таму, каде беше тој стик денеска, мислам дека ги читавме или не ги читавме тие стихови, меѓутоа Да, добро, во ред не, тој него во водел апостолски, кај што значи, едноставно представувала страф и трепет за христијаните. А цело време мисли дека е на вистинската страна. Да, во ред. Меѓутоа, еве, ќе отвориме во пета глава да видиме една, еден друг случај уште пред Павле, кога ги апсат учениците и ги изведуваат повторно пред Синедрионот. Може би и тука били Павле и тогаш. Меѓутоа, ќе се јави еден друг фарисеј од Синедрионот, член на Синедрионот, Гамалеил, кој што кажа многу добри зборови. Во пета глава дела апостолски. Значи, 38-39. Не, еве од 35 стих им рече, мажи израелци, помислете добро што ќе им направите на тие луѓе. Значи, на Христовите ученици. Зашто пред овие денови се крена Тевда, кој изборуваше за себе дека е нешто големо, и кон него се присоединија околу 400 луѓе, тој беше убиен и сите кои што беа негови следбеници се разбегаа. Ништо од тоа. Потоа, по него, 37 стих, во времето на пописот на населението се крена Јуда Галилејецот и повлече многу народ по себе, и тој загине и сите кои што го слушаа се распрснаа, се разбега. А сега ви велам, оставете ги овие луѓе и пуштете ги. Зашто ако овие замисли или ова дело се од луѓе, ќе пропадне. Но ако е од Бога, неке можете да го уништите. Пазете, пазете се, значи, да не станете борци против Бога. Оно што токму бил Павле. Делото Божие не е уништиво. Делото Божие ќе се заврши својата работа, со нас или без нас. И до на која страна сме ние? Дали може, би да, може да се случи да ние преминеме во редовите на пријателот? Павле бил толку искрен, толку ревен, па сепак се борел од страната на непријател. Знаете ли кога сме кажавме дека оваа битка можеме да извојуваме успешно да ја водиме само со духовни сили, со духовно оружје и прочитавме што се ни е потребно. Меѓутоа, кога преминуваме на страната на непријателот, обично се случува нешто друго. Еве сега ќе отвориме повторно во пета Мојсија, во таа прва глава, кај што прочитавме, го прочитавме одна храбрење што доаѓа од Бога, дека Бог ја води битката, Бог ќе не носи едноставно како, значи, како дете, како човекот, таткото своето синче. Меѓутоа сега читаме во од 41 до 45 од стих. Што направиле израелците се испоплашиле од джиновите во Ханаската земја и од 41 од стих читаме Вие тогаш ми одговоривте со зборовите. Согрешивме против Господа, ќе тргнеме горе и ќе се бориме како што ни заповеда Господ нашиот Бог. Секој од вас го грабна своето оружје и непромислено тргна горе во планините. Израелците доживеале голем неуспех и нема да влезат во Зошто? Затоа што се фатили за своето оружје, а кога ќе се фатите за своето оружје, а не за Божијето, и тогаш вие едноставно водите празна битка, односно сте на страната непријателот. Секој од вас го грам на своето оружје и непромислено тргна горе во планините, тогаш Господ ми рече, кажи им, значи мој син вели, Не одете горе и не стапувајте во борба, за да не ве поразат вашите непријатели, зашто јас не сум меѓу вас. Кога Бог не е меѓу нас, кога Бог не е со нас, се знае исходот. секоја ше пораз. Така ви зборов, но не послушавте. Вие и се спротиставите на Господовата заповед и полни со дрскост, забележите, непромислено тргнаа, полни со дрскост, со свое оружје, удрија, значи на непријателот тргнавте кон планината, но аморейците кои живеа во гората удрија на вас, ве збркаа, по вас се нафрлија како пчели, па ве поразија од сир до орма. И доживеја голем пораз. Значи, кога се факеме за своето оружје, а што мислите, Што спаѓа во наше оружје? Можеме дома да држиме цел арсенал. Разноразни оружја, ама не е нити вера во прашање, нити е Божјата реч. Не е Божје оружје, не е духовно, туку е телесно. Човекот кој ќе помине во редовите на непријателот, е телесен. Јаков, четврта глава, први стих. Че го читавме тој седми стих, кој што е клучен за победа, значи да му се покориме на Бога и да му се противиме на гјаволот и тоа ќе побегне од нас. Меѓутоа, во првиот стих што се вели? Откаде се војните и откаде се борбите меѓу вас? Знаете која ќе се фатиме за нашето оружје? Ние тогаш го немаме гјаволот како непријател, го немаме гревот, го немаме нашето јас, одеднаш ни станува братот непријател и настанува граѓанска војна. Што веле овде? Откаде се војните и откаде се борбите меѓу вас? Не доаѓаат ли од вашите страстни желби што се борат во вашите членови? Откаде се војните и борбите меѓу вас? ние некојаш, значи, буквално си го губиме времето, гјаволот не се смее од страна, а ние учествуваме на граѓанска војна, место да удреме по гјаволот, <laughs> да удреме по вистинскиот непријател. По нашето јас. А видите, овде нашето јас е на пиедесталот. Јас што сакам? Моите желби. Мојот кеф, мојата волја, И тогаш имате војна, граѓанска, како што кажав. Прво послание до Коринќаните 3.3. Што е овој стих? Зашто сте уште телесни. Еве што покажува дека сте телесни, вели. Не сте ли телесни, не живеете ли како обичните луѓе, што меѓу вас има зависти, спорови, поделови? Или второ послание до Тимоте, втора глава. Второ послание до Тимоте, втора глава. Втори стих. А, не, се извинам, втора глава, 14 стих. Ова напомнува им го, Павле, значи го советува Тимотеј, заколувај ги пред Бога, да не се препираат околу зборови, празни зборови. Тоа е неполезно, туку е за пропаст на слушателите. Труди се грижливо, за да се покаже себе си достоен пред Бога како работник, кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда Словото на вистината. Значи, треба да се научиме како да мечаваме со, со мечот, со Божјата реч. Тоа е она што треба, а не да се препираме, вели, за празни зборови. Тоа е неполезно. И вели 16 стик, а отстранува се од непристојни и празни зборови, зашто таквите се, по, се повеќе ќе напредуваат во безбожност а нивото слово ќе разјадува како рак, од кој што се имене и филет, и кој што се оддалечи од вистината, отпаднаа од верата со други зборови. Станаа телесни. И овде веќе и гледаме дел од арсеналот на тоа наше оружје, Па еве да прочитаме уште некој стик Пословици 12.18. Невнимателниот зборува како да прободува со меч. Ова не е оружје. И тоа многу мокно, вели таму. Јас дори читав некои текстови, <laughs> еден проповедник го поистоветува со атомска бомба. Борам за јазикот. Тоа е јасно затоа што пали, знаете кој ќе запали јазикот, пали многу. А, Тоа е тоа оружје кое што обично го користиме, значи го имаме од, од својот арсенал и кој што служи за само ништење, би кажал за никаква, никаква полза нема од сето тоа. Пословици 18.21 Смртта и животот се во власта на јазикот. Че значи, може да убија, може и да подигне. Се замислете си во каква гјаволот стапица не факја, да заборавиме на тоа дека тој е нашиот непријател, Гревот е тој против кој треба да се бориме, нашето јас, тој ќе не стави во една каша да ние меѓу себе војуваме и од страна ќе стои и ќе се смее и резултатот на сето тоа е следно, Галатјаните 5.15. Галатјаните 5.15. Ако пак се гризете и јадете еден со друг, пазете се да не се истребите еден со друг. Кога има, кога се случуваат вакви работи, кога војуваме на друго поле, не со вистинските непријатели меѓу, меѓу, туку меѓу себе, тогаш секогаш е резултатот, крајниот резултат загуба на души. И ништо друго. Меѓутоа, едно нешто треба да сватиме, значи, дека оваа битка е она која што ќе од која што зависи нашата вечна судбина, на секој од нас. И нема нема шега со сето ова што го зборуваме. Не е воопшто не треба да не интересира, не знам што прават големите светски сили кои што се повеќе повеќе се обединуваат и таа нивна власт ќе, ќе трае за кратко. Воопшто не треба да не се кираш што сме толку слаби и немокни, затоа што Бог не бира такви за да ги посрамиме силните, затоа што нашата битка не е со, со топови, со авиони, со не знам што. Ако не ја извојуваме она вистинска битка, джабе е се. Оно што треба да сватиме дека наш непријател не е човекот било каков и да, да е, да, да е па на најмалку нашиот брат или нашата сестра. Прва Самуилова. Прва книга Самуилова ќе отвориме. И читаме во осма глава. Како почнале, како почнале проблемите кај израелците? не дека тука почнале, меѓутоа овде започнале многу крупни проблеми. Прво се милува 8 глава, 19 и 20 стих. Народот не сакаше да го послуша Самуиловиот глас, туку рече не, сакаме цар да владее над нас. Така и ние ќе бидеме како сите народи, ќе ни суди нашиот цар, ќе биде, ќе ни биде водач и ќе ги води нашите војни. Тешко на нас, ако царот на царевите не ги води нашите војни, ако ги води некој друг. Осакале цар, тој да управува, тој да им суди и тој да ги води нашите војни, вели овде. И така настанале големите проблеми. Меѓутоа, еве пример еден, многу убав пример, се соочиле со голем непријател, Тоа бил само еден. Меѓу сите филистејци тој бил едниот од кој што сите трпереле. Голијат. Веројатно бил со раст како и оние во Хананската земја, од кој што се исплашиле, па исто не влегле, немале вера, немале доверба во Божјата сила, затоа дека тој ја води битката, тргнале во своја сила, доживеале пораз. Да видиме, едни, мислам, големи поуки од битката на Давид. Како Давид извојувал победа над големиот Голијат, на кој што никој не, не можел да му се спротистави. 17 глава, 1 Самуилова, 33 стих. Почнуваме од 33. Саум одговори на Давида, не можеш ти да излежеш против тој филистеец, за да се бориш со него. Па сите ние не можеме. А кој си ти? Млад, слаб, неискусен, овчарче. Што знаеш ти од битки и од војни? Зашто ти си уште дете, а тој е воин од својата младост, искусен воин. Уште е огромен. Но Давид му одговори на Саула, твојот слуга му ги чуваше овците на својот татко, па кога би дошол лав или мечка, па ќе фатише овца од стадото, јас отрчував по него, го удирав и му ја изтргнував овцата од устата човек да не поверува. Давид. Со лав се справувал, со мечка. Едно младо овчарче. И ако се кренеше тој против мене, го факев за гривата и го удирав доека не го убиев. И тоа ме подсетува на Самсон некако, да може вакво нешто да направи, ама Давид. А како го правил Давид сето тоа? Твојот слуга убил и лав и мечка, па и тој необразан филистеец, ќе помине како еден од нив, зашто ги предизвика бојните чети на живиот Бог. Не е свесен тој кога предизвика. Давид додаде уште Господ кој ме избави од лавовите канџи и од мечкините шепи, кој го избави? Имаше тој сами од сила, па и Самсон што ти беше толкав. Се знае од каде му беше силата. И од мечкините шепи ке ме избави од раците на тој филистеј. Тогаш Саул му рече на Давида: "Отиди и Господ нека биде со тебе." И сега внимавајте, интересен овој, ова што се случува сега. Саул го облече Давида во својата воена облека. Значи, царската воена облека го спрема за битка. На главата му стави бронзена кацега и му стави оклоп. Му го припаша на Давида својот меч преку облеката, но Давид напразно се обиде да оди. Не можеше ни да оди. По целиот оклоп. Зашто не беше свикнал, помрече на Саула, Не можам да одам јас во тоа, зашто не сум свикнал. И затоа се соблече од себе. Еве една голема поука. Ние од целиот тој арсенал што го имаме, не знам какви мечови имаме дома, не знам што, што, што се располагаме, треба да се соблечеме од сето тоа. Давид го зеде свој, видите, значи да да не ни на Давида му е угодно во во во теле во во, во телесен оклоп со телесен меч. Не, он оди во духот, знае дека Бог е со него <clears throat> и оди во име Божие. Давид го зеде својот стап во раката, избра во потокот пет мазни камчиња и ги стави во својата пастирска торба, што му служеше како торба и прачка, Та во пра... со праќката, праќката <laughs> во раката тргна кон филистејецот. И филистејецот се поблизу му се доближуваше на Давида, доека не неговиот се чекореше пред него. И кога филистејецот погледна и го виде Давида, го презре. Еве ги презрените, Кој што Бог ги бира. Еве го слабиот кој што Бог го бира, за да го посрами јакиот и силниот. Го презе заради неговата младост. Давид беше младенец, румен, с убаво лице. Затоа филистејецот му рече на Давида, зар сум јас пес да идеш ти против мене со стапови? И почна да го проколнува Давида со, сво, со своите богови. Значи, најнапред првин сака едностано да го обезвредни, да го обезхрабри. Е ова е првин, како денеска како што ви кажав, со Wall Street, значи медиумска војна, па имате разни војни да ве обескръбри, да, да, да, да, ви стави, да, да ви стави до знае дека сте ништо, дека сте немокни. Меѓутоа, Филистејецот му рече на Давид, вели, дојди кај мене за да им го дадам твоето месо на небесните птици на земните и Давид му одговори на Филистејецот, ти доаѓаш против мене со меч, со копје, со штит, а јас одам против тебе, и јас одам со меч, и со штит, и со копје, ама поинакви. Јас одам против тебе во името на Господа на силите Бога на Израелевите чети, кои ти ги предизвика. Денес Господ ке те предаде во мојата рака, јас ке те убијам, ке ја симнам твојата глава и уште денес ке им ја дадам твоите ке, им го дадам твоето мртво тело и телата на филистејската војска на небесните птици и на земните зверови. Сета земја ке знае дека има Бог во Израел. И сиот овој собри ке знае дека Господ не дава победа Внимавајте, Господ, од овој свет, сите ние треба да знаеме дека Господ не дава победа со меч и со копје, зашто Господар, Господ е Господар на битката. Никаков меч, никакво копје, никаква светска сила не може против Господи и овние кои што се на Божја страна, кои што му ги предале своите животи во негови раци. Зашто Господ е Господар на битката, тој ја бие битката, а кој може против? И тој ве предава во наши раци. Еве го клучот на победата. Еве како треба да се води битката. И секојаш да се биде на Божија страна. Зато, поинаку нема, зато што поинаку нема успех. И еве уште два три стика при крај. Втора Тимотева 4:7. Второ послание до Тимотеј 4:7. <clears throat> извојував, добра борба, го завршив трчањето, ја запазив верата. Дали тоа ќе биде случај со нас? А токму тие, таквите како Павле, Савле, кои што подоцна се обрати како Павле, ќе биде еден од водечките борци на страната на Бога, за вистината и за правдата, токму таквите како него се највеќе на удар на непријателот. Измеот се разгневи на жената и отиде да војува против другите од незиното семе, против оние кои ги пазат Божите заповеди, го имаат Исусовото сведоќство. Кој е овој стих? Откровение 12.17. И тие се тие кои што ги пазат Божите заповеди, но ја имаат и верата Исусова. Кој е овој стих? Ова е 14.12 откровение. Бори се со добра борба на верата. Христовата вера. Откровение 17 глава и со тоа завршуваме 13 стих. Овие се истомисленици, се мисли на 10 цареви, кои што уште не зацаруваат 12 стих вели, но ќе ја примат царската власт со зверот за еден час. И тие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи, зашто тој е господар на господарите и цар на царевите, а со, не, а со него се повиканите, избраните и верните. Сме повикани, сме и избрани, но дали ќе бидеме до крајот верни? Дали ќе останеме до крајот во оваа битка, на вистинската страна, со вистинското оружје, против вистинскиот непријател. Нека му е слава на Бога, затоа што ова битка веќе е добиена. Останува уште нашиот избор, нашата битка ние да ја довршиме до крај, а да не забораваме дека нашите битки ги води Господ. Нека му е слава уште еднаш. Амин.